قضا بوتی نماز دو صورت هست الان وقت کلاس مولا شو گرنگو بل حدیث تو کم توضیح دن که در مورد احادیث دن چونکه داستان یکی ایش کنین اولا 28 میلیون سال یا 700 میلیون سال یا یک میلیارد سال تا هیچ حدیثی حبران نیحتی یا حتی کسی اگر فلان کار کو یا حقوق داخل جہنم کے پی ہر حقوق ہفتہ سالو سال دوارے ہر روز قیامہ ہزار سال دنیا نظر بھی کرنے ماشاءاللہ ای ضرب کرده رو 28 میلیون ساعت کرد یک کارمایه شد دیگه واجش نگفته آیا کسی کارکور یک حقوق داخل جهنم رو هر حقوق هفته سالو هر روز قیام بعد هزار سال دنیا حساب و نظر وی تقسیم کی اسیری به 700 800 میلیون رسینو والا دی بره قضا متنواز به صورت یک صورت شین که کسی واو بود واو آگاه نبود واو قضا بود این شخص یک گناه میر نیست چرا چون که نماز پیغمبر هم قضا بوده نماز واجب قضا واجب واب کرده تا سفر یهده واب کرده صحابه واب کرده هو واجب فهمین کسی واب کرده نمازی بیهوش بود نماز بانه هر کی حیال که نماز بانه یا که صورت شی دومی صورت شی و تو واب کن واب نه تو واب کن مورا مو کاپتک مو واب دیگه دان اشکون تا وارا اذان هم اشکون پاد نه شی اگر وابکا گناهکارا نه آگاهو و تو واب کرد شی گناهکارا اما شی که چند میلیون سال ته جهنم سوچه حالا شی در احادیث چند حقوق داخل جهنم رو درست یعنی یعنی جور بش همی کرو کسی یک دوزی که دستی دست قد بود کس زناکان باید سنگسار بود اگر متاهل یاد اگر مجرد یش الله که وارد جرمشین کسی نماز نوان باید این کسال داخل جهنم رو اش جرمین اما آیا باید حتما این جرم او دا اعمال بود حتما شی نماز کرد داخل جهنم 28 میلیون سال رو یا نرو این چه نماز قضا کو آیا 28 میلیون سال ته جهنم شو بره یا نبرین تیدا شی الله تعالی زای معلوم کرتا اما شی ترا جای برسین برسینه شی جداگانه خبریو از زیر رحم خداوندیو کسی رو با یه بخشتی ایشین پس احادیث چو بیان مکنید که 28 میلیون سال یک بار یک جز کو بنا البته مجلس ماشوان نه ما جز کو بنا گوتی من ايش کوتا به نماز وقتی 700 و چند میلیون سال ته جهنم روي به نمازی نه بو 700 میلیون سال تو پوجا گوشی تو چند چند مال قضا کرتے گور حالم چونه بو ما گو نگبه توبه کلا تبخشید انسان توبه بکن نماز قضا کرتا ولو صد قتل انجام الله تعالی بخشید هزار قتل که الله تعالی انسان انسانان به طرف توبه سوق بده انسان باید به طرف رحمت خداوندی امیدوار بکنه انسان جرایت کن هر انسان خطا که الا انبیاء، انبیاء پاکه انسان گناه کنه جرایت کنه غیبت کنه بد کنه هر گناه از انسان سرزده بود اگر ما به رحمت دی که تنگ کنه فقط مخصوص بت اگر ما زیر عرش خدا زیر چادر خدا پاک اندر پاک جهنم روی تو این خطرناکه بری انسان اجازه نیست که نصف مردم قضاوت بکنه ما اجازه نیست که بگوی فلانی این کار کرده چون که الله بحث رسید داستان کوچیکی گوه بشین درس دیگه هیچ انسانی را اجازه قضاوت کرتن نسبت به مخلوقات خدا نیست یک جوش کو مولانا اشرفی تانی رحمت الله علیه واجه تو بهتره یه هندو سوال عجیبی هندو کافرین سکه تو واشت ریشا دست جواب چیه گفت فعلا در حال حاضر ما واشترو رو چون مسلمانیو بلا آینده باند پوشی بلکه همه یهودیز ما واشته چرا؟ چون احتمال که باند پوشی کم ما, ما هندو و یهودی مسلمان بود و ما باند پوش بیدین بودو گور از ما واشته رو فعلا واشترو رو چون مسلمانیو آی بیدینیو پر باند پوشو نکه عرب ندانه باند پوش آی واشترو انسان حق قضاوت کورتن در انسانا فلانی جهنمی و فلانی فلان کار بود فلانی چی چیزی بود عذاب گین عذاب سریه شده کار من تو نه و اتمی حبر گناهکار بود چون که وظیفه من توشی باید انسان طرف خدا نزیب بکنیم نبی کریم تمام صحابه کرامی که برای تبلیغ دی مداتن چی هست؟ یسرو ولا تعسرو یسرو ولا ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو بزرگترین نصیحت چیه بیماری برای مردم آسان بگیری سخت مگیری مردمان نزدیک بیاری خوشخبری بیاری مردم متنفر میکنه از دین تا توانی نزدیک بیار گناه کرد پروان الله بخشید هر چی کرده الله بخشید امیدواری که برای یه نه خیلی از یک باز گاهگاه تماس کنی زنگ جنی پیامه جنی ما این گناه کرد ما بکنی ماری گفت تو جهنمی ره تو دب جهنم وساته فقط منتظر تهلان تهلان بده ما قلناها ان يكون جنيه الناس جنته تدم جنته فتوبه يقتها وزي شو بيقول قلنا هي كورته دروس دم جنه وساعته توبه يقتها روي الله تعالى نبارتي الله تعالى وتفرمانت كي ان الله يغفر الله باحكين گناهنا بخشد الا شرك فقط شرك نه بخشد ده هر گناهی که انسان که بخشید جنایت که قتل که دوزی که شراب و هر گناهی بکنه الله تعالی بخشید Kupachia Allah Ta'ala rahmeti tanga kerema. Wazi kitu hiki ni Allah pak jakeda. یک سری شیخ عبدالله استاد جنید بغدادی و شبلی جنید بغدادی کسی گونه شیخ الطائفه شیخ الرئیس در تصوف در اولیاء الله در راس پا جنید بغدادی استاد واجه شیخ عبدالله شخص که سی هزار حدیث حافظ قرآن با هفت روایت حافظو در یک مسیری سفر با هم رفتیم کل شاگردان بزرگان همراه واجه استاد همراه رفت رسیسیم یک محله دید سر تجمعا پیه ما آبسر یا یا تواقفش کو تما آبسر لات جنین تی دخترت یا با آب برته یک جنین بینشان ممتازتر بهتر خوبصورتتر چوک سردار همه محله رئیس امی استاد بزرگ شیخ عبدالله دوست کو که اشکایو گفتی شی چوک سردار مایو گفتی مگر ای سردار چنه یک کلفت بگیره مورد بگیره کاران شروع کن او درمه داره منطقه پا مسیحی نشینه پا کافر ایشان گفت نه شی بخاطر شی که کار کرد ما سردار که ای چو کاران یاد بگیره باند عروسی کنترو پانه همه دوار و شوی و دیگه تو کار انجام بدن و پانه ناز مکان دیگه آیا ورزیده بود حمود نیست بعد زاید چند لحظه گوازیگا هیچ جبر نکا وقت نماز رسیز نماز وانی فقط آفا وارت نان هم نوا این نماز رد بو آن نماز رد بو این رو رد بو آن رو رد بو تا سه روز هیچ خبر نکند گشه حمود نیستا نه تکانی وارد نه خبری که نه نان وارد فقط آفا وارت نماز وانی و شاگردان جرأت نه واجد چی خبری ده پچ نسوره پچ آوت کام که احترام گشته بود تا احترام هیچ نیست درسته گو که تا سه روز بعد گو شیخ جنید بغدادی یاد یک سوالی کو واجه علتیو نیچ سوره تو نار هم نوره چونه تو چه خبری دن گفتی که خبر شیو که من گرفتار بودم من گرفتار همین دختر بودم عاشق بودم شما برید دیگه اون بلید شما پاک رفته یزود که رفته پدا شان تهنمان پیغام نکاحی دا پانه همه رئیس ما محل کہ منا یہ جنین دے منا پر نکاح کینا آیا مسیحی مسیحی شرط ایر کو کو تی ایک شرط قبول کنا شرط چیو ایک مسلمانی ویل کا مسیحی بو ان کافر بو کافر بو قبول کنا یا نکنے خود قبول اللہ عزب اللہ از اسلام در بود شرط دوم صلیب گوار کنا علامت مسیحیت گوری کنا ما که مسیحیت هست کچھ هم قبول شرط دوم شرط سوم ما را اید خوک هست این حکم برای چاره نشه شوانه حکم نبه تو کسی شوانه که انسان هم بوده بزرگترین عالم زمان و توشه شوانه حکم نبه تو شما قبول شرط چهارم زنار اثر بناد علامت مسیحیت هست قدشی هم قبوله چهار شرط تمام یک از یک بدتر هر چهار قبول کرد اسلام ویل کرد جنین یعنی نگیه دات و کم زور تک آبا حکان زور تو راه بچارین تی تا یک سال بعد شاگردان وقت چون بوشی شیخ چون استاد چون بود دنبالی گشتن تا رسیسیم به ما محل کجای فلانی گفتن که یامو چارین نیت رسیس همه آسای که روزان جمعه خطبه و سرای تکه دار ہما آسائے گونے ہک شارے نوے دی جا اکا نے جانت زنار ہمیں سر ناتا سلیم ہم لو جو شاہ کی حالت دی شاہ تاغا نے شاہ گری انکریش گری انکریش گری کی حکام فریاد جاہتے اس گری بگان شاہ حکام فریاد جاہتے وہاں چی خبر چی تو تو چون کرتا کار چین تو چرا چوبیتا ہے اتراز اس کو یا کہ جو اس کو شاگردہ واجہ تو حافظ قرآن وحاف روایت بیتا ہے گر چیز زیادہ ترنہ گفتی تمام قرآن من از زیاد من رفته بیهوش من کرده الا یک آیه داخل سوره حج که هر شخصی که از دین و دربوت رو سزایش جهنم برای همیشه ای آیه من بیهوش نکنه الله تعالی به خاطرشی آیه هشته که عذاب بگنسی هر کس دین اسلام ویل بکنم دیگر دین قبول بکن برای همیشه عذاب بگنسی گفتی آیه اسلام بیهوش نکنه همین داخل ذهن یه تکی سوران تزین آیات سی ہزار حدیث تو حافظ بوتے حدیثا چو بوتے کو تمام حدیثا اس دست مرافت بی خیال کرتے الا یک حدیث حدیث چے من بدل دینه فقتلوه ہر کے دین آواز کو کچھ تیارا گفت ای حدیثا بھی نہ کر ہمیشہ تے ذہن لے واجہ گفت کہ ہر کے دین آواز پہ کچھ اتی ہر من مستحق قتل ہو یہ دو سوال اس کو سوال سے وہ محل بحث مایا گفت کہ تو چرا چوب بوده؟ چرا چوب بوده؟ سوال زیاد. گفتی که بیلش داره گفت نه جواب چین گفتی علتی که من به این حال گرفتار بودم علت داخل درون یه خیالی هست که ما از مسیحیان وشتریم ما مسلمان جنت داریم شرن جهنم بخاطر یکی خیال که ما از مسیحیان وشتریم هنچو این خیالی الله تعالی پاک از من گرفتار همه جنین کو pah dir munige ahadis waraqtin qora das murra pah kız munge hat yak fikr dil mun yat nuala maaf char bashi ke nahi hok qazawat ingora mohr ingora pah jahannami ke jane mohr jahannam de made jane mohr jahannam de made ma alma chono barim chan dil wat nur ge ne آرامش ته زندگی ما هست تمام مردان جهنم دیمه ما چرا چو وطا از هم بهتر گینه اگر انسان از طرفت نظر دارده و مجبور مردمی ها هیچ وقت انسان ها بده نگین هیچ وقت آن گناهکار نگین بود گناهکار نگین مواد خرابی تواد خرابی هر چیز خراب کنه الله تعالی ود نجات ده انسان پس ای قضاوتان مکنی من نه مواظب بین که تو سخرانی کردی چون گپ جنی من حضرت استاد محترم فضل الله مفتی امت عثمانی سرداشت اول عجیب جمله فرمایند واجه فرمایند که والد محترم مفتی و شفی عثمانی تفسیر وارف و قرار نوشته و تو ماری یک نصیحت کو ما چوکان وتا و شما عالم بودید هر خبری که دید یا هر جمله که نویسید تکتابانش قرارش و کتاب نویسید قرارش و سخرانی بکرید هر خبری که زبان شما داره بود یا هر جمله که نویسیدی اول باری فکر بکنی اگر الله تعالی جز بکن પછી خبر تو داتا એ પછી તો એ جمله نوشته تر جواب ها یعنی سی اگر جواب ها بنویسی و خبر تبدای اگر جواب یعنی اس کی پچے کرتا گور ای خبر مگه دیگه اگر جواب ها کی چه چرا ای کارما کرتا چرا ای خبر من داتا دلیل چی بوتا ای جمله کی نویسانی برای مردم قضاوت کرا اگر جواب ها در روز کا الله تعالی جس کامنا گور ايش زیبای بود مردم اگه فکر داخل ذهن واد بیاره هیچ وقت نه اشتباه خبر کن و نه اشتباه چیز نویسه و نه در حق مردم قضاوت بده کن متاسفانه شیم ما از وقت غافلی حاکم مردم این اما از وقت غافلی نه قاضی برای مردم از وقت غافلی ما چونی که پر ما حکم کن وجدان وجدان انسان اگر زنده بود حکم کن متاسفانه وجدان بیهسن یا مرتعی بیهسن چون خیلی جهان داخل روایتیه که به وجدانی برگرد ساوی واجه گناه چلی بگید که هر چه دل تکانه بار کنید دل نپیس مردم صحیح بگید دلش بد دانیست و ترسیس مردم صحیح داشت گناهی یعنی وجدان پر تو حکم کنید واشه پس بدن گناهی بشید متاسفان وجدان از بین رفته این پا بیهستن بیهوشند، اینه موتاری نه نشان پا رفته از دست ما هیچ چیز بد نگینی تمام چیزا عادی عادی گناه عادی عادی یار حال بسیار شدید و کوچیک مادی و ثروت نظر دوره که نه شاید یک چیز رو باید آینده مردم برای زندگی و پی راه مستقیم انتخاب کنیم و به ذات اقدس الله جل شانون نزدیک بین و در مسیر درست سنت حرکت بکنیم گفان ما تاثیر گذار بین و برای مردم ما مفید قرار بگیریم اول شب پیک ما وطب چاریم وطب چاریم بعد دیماتر توانی مردم درست بگیریم تک وطب چاریم فای مردم بچاریم ما هیچ و انسان درستی نه و هیچ و درست بوتر نکنه و مردم راه راه راز اورتن نکنه چرا از وقت غافل ما چی کنه ودی فکر چونو خیال چونو تفکرات چونو ما ولوت گوش بر نگو ولوت گو پس از وقت شروع کنه بعد توانش واره چیز تفهیم کنه فقط شوار بشروات بشاره و تبالاتی اسم بهتر تصور کنه بزرگترین گناه ما مرتکب بودم ودی و بزرگترین جرأت او را شکر کنه که شما را بدگینا اول ئەوان از ئەزبات شروع کەنا و خاطر یک سوال هەدەتی موسی علیه الصلاه والسلام جواب داد که که عالم داتی بکەی باشترۆ کەی ئالمترۆ وتمۆ ئالمتور لا تەڵ هەمیکە تاچین هەمیکە تاچین خرا زی دەسش حەزرتی خێزرا وینکە حەکا لە تۆبی از خێزری وات حەزت موسای و ئەزم پێغامبەریەوە ئێزەود مێس دێم لە تا بەجوەڵ بەهرێن بێ اتباحکی مەسیر پیادە بڕۆ بڕۆ بڕۆ خەستەوە کوفتە بڕۆ ئۆکرەسێز خێز دەرەگیجی خێز دەرەگیجی خێزرا مۆفتە السلام عليكم کو کہے تو چھ سامنے بود مقام موسى خیلی والا دین پیغمبر رازم یو کہے تو موسى جب موسى چې بن اسرائیل رو ته هم پچی آتے چه سامنے بود سر چیر جاتا پچی آتے یا وہ شاگرد ما کو تو رو شاگرد نہ پیمنا تو واش شاگرد نہ ہے واجے کنا ہر چوغا ہر گپتے زورا کو تھے کو اعتراض نہ کرنا تو نہ کو تو واش بری همراه کی بوت رسے سے ہن تو کہ اعتراض کو حق کلش نکرد تکہ اعتراض کرنے تراكبرني قلت وادي باخش دوارت شنو كمان دفعت دوم دي دوارة بدي اعتراض قلت موسى ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا سيتوبي كور سلام كور تاكيد ولا تاكيد تاكيد ولا تاكيد شاي كار تو قلت هاي دوارة قلت دوار همراه ما كان بس شرط سيبوم دي ما أفتكر بدي اعتراض قلت برو الله إخراج إخراج ما یک اختیار از موسی جواب داد که من اسپاه که عالم ترو الله تعالی دوزنه ببر پس سروت نظاره بکنی گور توان دروز بی گور پاک کارواش بی پاک مشکل با هم شو که وقت گار کرتا توت گاره و درگیجه وقت بعد توهی نعمتی توهی گنجی و درگیجه و به توهی جهان رسه آیا که ولی الله بوتا آیا که توهی مقام رسه از وست رسه و تو پاسپورت او درسیسا اگر ما فقط علمای بیچاره فلان جا رسیسا بیچاره مولانا محمد یوسف شیخ الحدیث کل بلوچستانی فقط مروزی رو بیچاره فرصت خواهی به سختی به مقام رسیسا آن مشاری با گمراه بی چرا دوباره همین آخری کی نقطه گردیم ما کچی بس سیدی حرکت کرتا در چه مشکلات دست پنجه در کرتا چون کار آدی بودی رسیسا این مسیر پاه بیلی مستقیل سر دور کنی کرجه حل کفین چهار چهار تا میروی هیچ کسی جسم نکرد سیر مسیر باید بگیرید حرکت بکنید تا به مقام رسید ازا شروع کنی، تا آخر رسید باید